Et oui, je suis la première femme euh, mère d'Asparin et j'en suis vraiment euh, très très honorée. Historikoa da emazte batek azparneko buruzagitza hartuko baitu. covid emeritziaren kudeatzea izanen da Isabel Pargaden gehiengoaren lehenbiziko lana, eskolekin harremanetan sartuko da, ekainaren bian hasiko den bigarren fasearen antolatzeko, horrez gain, azparneko hiri erditik autolehoen kentzeko sedea ere erakutsi zuten kampainakari. Voilà, rénovation du centre-bourg. On va de suite euh, commencer, les, on va lancer les études pour euh, essayer d'imaginer euh, cette rénovation au plus vite, en plusieurs tranches. Joan otxailean, haintzineko etxeak bozkatu PLU irigintza planoa ere ikusi nahi erran dauku Isabel Pargadek. Ce PLUI euh, ouvre cinq zones à l'urbanisation importante sur Asparin, sur euh, certaines d'entre elles euh, des projets immobiliers que l'on souhaite pas voir éclore, puisqu'on veut conserver ces terres en terres agricoles. Beste norabide bat hartu nahi du berriak, kontseiluari leporatzen dio bizitegi berri hainitz eraiki izana azpiegiturak kondutan hartu gabe. Il y avait un apport de population, une augmentation de 20%, avec des infrastructures qui étaient saturées. Donc il faut qu'on trouve un équilibre, il faut qu'on continue à créer du logement. La première euh, des choses que l'on va mettre en place, c'est faire un état des lieux des logements vacants. Eta Euskal Elkargoa estatuko zerbitzuak eta EPFL egiturarekin jada harremanetan sartu da Isabel Pargad, bestalde garraio Ministerioa denentzat proposatuko die azpandar guziek.